28 skirsnis 1421 m. birželio pradžioje Česlavo Seimas paskelbė, kad Zigmantas Liuksemburgas neturi teisių į Čekijos karūną. Ta patį mėnesį į Prahą atvyko Vytauto pasiuntinys Lenkų riteris Višekas Račinskis. Palankų, bet kol kas dar neįsipareigojantį Vytauto atsakymą, jis savo iniciatyvą pateikė kaip sutikimą priimti Čekijos karūną. Šiaip ar taip Vytautas pažadėjo atsiųsti savo vietininką Zigmantą Kaributaitį, o jo gaila 1421 metais rūpjūčio 15 dieną galutinai atsisakė Čekijos sūstų. Ta patį rūpjūčio mėnesį Čekų Kutnos Horos teismas Vytautą oficialiai išrinko Čekijos karaliumi. Nors rugsėjo mėnesį įsiūstus į Lietuvą čekų pasiuntinių sulaikė ir išdavė Zigmantui Liuksemburgui Ratiboro kunigaikštis Jonušas – Vytauto pasiuntiniai atvyko į Prahą 1421 metų spalį. Numatydamas popiežiaus reakciją, Vytautas neprėmė husitų dogmas išdėstančių vadinamųjų keturių punktų, siūlėsi tarpininkauti tarp husitų ir katalikų bažnyčios ir paragino surenkti teologinį disputą. Disputas neįvyko, bet Vytautas tam tikrą laiką galėjo dėtis tarpininku. Zigmantui Kaributaičiui buvo pavesta šešių tūkstančių žmonių kariuomeniai sutelkta Lenkijos valdomojoje raudonojoje Rusijoje. Stačiatikių bajorams dėl husitų katalikų kolizijos problemos nebuvo. Vytauto vardu Zigmantas Kaributaitis 1422 m. balandžio 16 dieną paskelbė Zigmantui Liuksemburgui karą. Balandžio pabaigoje jis su savo kariuomenė atvyko į Čekiją. Gegužės pradžioje Časlavo Seimas pripažino jį karaliumi išrinkto Vytauto vietininku, o jis savo ruoštų prižadėjo laikytis keturių straipsnių. Vytauto išrinkimas rodė, kad lietuvius Europoje pradėjo suprasti kaip krikščionių tautą, o jų elitą kaip priterius. Šie elito atstovai dalyvavo garsiame budos turnyre, o netrukus Vytauto brolienas Mykolas mokėsi riterystės Vokiečių ordino didžiojo magistro dvare. Du kartus 1414 ir 1421 metais aplankęs Vytautą, Burgundijos hercogo pasiuntinys Gilbertas Lanoa pažymėjo, kad lietuviai yra krikščiūnys. Įgytas tarptautinis Vytauto vaidmuo verti su juo skaitytis ir popiežių. Martinas V spręsti Lenkijos, Lietuvos ir Vokiečių ordino bylai paskyrė savo patarėją teisių daktarą Zenoną, o savo 1421 metų lapkričio 24 dienos bulėmis apibrėžė jo uždavinius. Apaštalų sosto legatui Vokietijoje ir Čekijoje kardinolui Brandai 1422 metų pradžioje buvo liepta bendradarbiauti su Zenonu. Vytautas gavo atskirą 1422 metų vasario mėnesio laišką, raginantį jį būti nuolaidžiam. Martynas V gerai suvokė Vytauto kaip žalgirio nugalėtojo populiarumą Čekijoje. Savo ruoštų 1422 metų sausio mėnesį prie Zenono misiją protestavo Zigmantas Liuksemburgas, laikydamas ją savo autoriteto menkinimu. 1422 metų vasarį imperatorius uždraudė Vokiečių ordinui be jau žinios tartis su Lietuva ir Lenkija. Tuo tarpu Zenonas jau 1421 metų gruodžio pradžioje atvyko į Lietuvą. 1422 m. vasario pabaigoje jis lydoje susitiko su Jogaila ir Vytautu. Gediminaičiai bandė jį papirkti, tačiau legatas dovanų nepriėmi. Jis taip pat aplankė Krokuvą ir Marijamburgą, sugrįžus jam iš Prūsijos į Lenkiją. Lietuviai ir Lenkai gegužės mėnesį įteikė savo peticijas – Tačiau Zigmanto Luksemburgo spaudžiamas Martynas V jau 1422 m. kovo 28 dienos bule liepė Zenonui savo misiją nutraukti. Vokiečių ordinas neatsiuntė pas Zenoną į Lenkiją savo pasiuntinių ir legato ruošiamos darybos neįvyko. Jas jis stengiasi atnaujinti net ir gavęs popiežiaus bulę. Nors Martynas V teisinosi Zigmantų Liuksemburgui, kad jų legatas viršijo gautus įgaliojimus, Zenonui 1422 m. birželio pradžioje vis dėlto pavyko surenkti darybą Solce, bet jos nieko nedavė. Pasenusio Mykolo Kuchmeisterio vietoje 1422 m. kovo mėnesį didžiuoju magistru tapo karingai nusiteikęs Paulius Rusdorfas ir Solco susitikime paliaubos nebuvo net pratestos. Lietuvos ir Lenkijos atstovai Birželio 17 dieną įteikė Zenonui savo skundus. Zenonas tęsė savo misiją, net ir Vokiečių ordinui atsisakius atsiųsti atstovus. Savo darbais baigė 1423 metų sausio mėnesį, bet jo veikla jau prarado savo reikšmę, nes įvykiai pakrypo kitą linkmę. Jau 1422 metų pradžioje Lietuva rengėsi karui. Telkė kariuomenę ir Lenkai – Vilniuje ir Krokuvoje gerai žinojo, kad Zigmantas Liuksemburgas ragino kryžiuočius kariauti. Didžiuoju magistru tapus Pauliui Rusdorfui suintensyvėjo ir ordino pasirengimas karui. Karą Vokiečių ordinui Lietuva ir Lenkija paskelbė 1422 metais Liepos 14 dieną. Jos vėl kartojo Žalgirio kampanijos planą. 1422 metais Liepos 28 dieną lietuvių ir lenkų kariuomenė susijungė prie Červinskų, o po kelių dienų įsiveržė į Kulmą. Kaip ir 1414 metais, kryžiuočiai vengė atvirų mūšių gindamiesi savo stipriuose pilyse. Šio kieto riešuto sąjungininkai negalėjo įveikti ir dabar. Tačiau ir ordinui šį kartą jau ne viskas gerai klojosi. Kai kurios silpnesnės pilys krito – Lenkai paėmė svarbę pasienio priedangą Golubą, lietuviai Plementų pilaitę. Beje, Lietuvos kariuomenė jau gana plačiai naudojo arbaletus. Sąjungininkai negailestingai niokojo atvirą kraštą. Nors Livonijos ordinas užpuolė Lietuvą, Vytautas iš Prūsijos nesitraukė. Nürnberge tuo metu vyko Vokietijos imperijos Seimas ir Zigmantas Liuksemburgas suskato jame organizuoti pagalbą Vokiečių ordinui. Imperijos kunigaikščiai žodžiais pritarė imperatoriui, tačiau patys veikti neskubėjo. Patį Zigmantą varžė jo konfliktas su čekais. Kryžiuočiai išlošė tik tiek, kad į karo veiksmų teatrą atvyko imperatoriaus pasiuntiniai. Kebliau jo gaila ir Vytautui buvo su juos griežtai sudraudusiu Martynu penktuoju. Vytautas siuntė Pauliui Rusdorfui taikaus pasiūlymus, tačiau iš Prūsijos nesitraukė, o imperatoriaus pasiuntiniui pareikalavus iš Čekijos atšaukti Zigmantą Kaributaitį, pabrėžė, kad būtent jis šį vietininką ten ir pasiuntė. Kaip ir 1414 metais, dabar vyko vadinamasis bado karas, bet šį kartą vokiečių ordinui jis buvo daug skaudesnis. Kryžiaus žygių epocha pasibaigė, Vokietijos užnugaris jau nebeteikė pagalbos. Ordinas vis daugiau turėjo remti savo ištekliais, bet ir juos niokojo priešas – reikėjo didesnės savo krašto gyventojų paramos, o tai reiškia, kad reikėjo atsiklausti ir jų nuomonės. Ši nuomonė, kuomet ordinas tapo besiginančiaja puse, natūraliai kilo prieš karą. Sušaukti Prūsijos luomai pasisakė už taiką. Net ir karingasis Rusdorfas suprato, kad tokiomis aplinkybėmis oficialiai pretenduoti į Lietuvos valdomą žemaitiją jau nebėra prasmės. Jogailus ir Vytauto rizika supykdyti popiežių pasiteisino. Lietuvių ir Lenkų stovykloje prie Melno ežero pasirodė kryžiuočių pasiuntiniai. 1422 metais rugsėjo 27 dieną buvo sudaryta taika. Lenkija gavo nešavus žemę, Lietuvos naudai Vokiečių ordinas galutinai atsisakė žemaitijus. Nepripažinta ir Zigmanto Luksemburgo nubrėžtų ribų – Lietuva užsitikrino palangaus pajūrį, tačiau Klaipėda ir Nemuno žemupio pabaigos dešinysis krantas liko vokiečių ordinui. Melno taika įtvirtino vakarėlės Lietuvos ribas, tačiau jos dar nepripažino nei Vokietijos imperatorius, nei jos kunikaikščiai, nes ji naikino Vroclavaus sprendimą. Tokiomis sąlygomis nebuvo pašalinta dingstis kilti naujam karui. Zigmantas Luksemburgas 1423 metais sausio pirmą dieną uždraudė Vokiečių ordinui sudaryti taiką su Lietuva ir Lenkija. Martynės V savo legatui 1423 metais vasario 18 dieną įsakė rūpintis palankę Vokiečių ordinui sutartimi. Visą tai kryžiuočių diplomatus darė nesukalbamus ir kliudė ratifikuoti Melno sutartį. Ordino delegatai netvyko į numatytą 1422 metų lapkričio pradžioje Gnevkovo susitikimą. Nepagerino padėties ir Vytauto sekretoriaus Baltramėjaus misija Mariamburgė 1422 metų gruodžio pabaigoje. Ir Čekijoje Zigmantui Kaributaičiui besiremenčiam taurininkais nepavyko susitarti nei su radikaliųjų husitų taboritų dauguma, nei su Zigmantą Liuksemburgą palaikančiais katalikais, daugiausia vokiečiais. Vytauto tarpininkavimo tarp husitų ir katalikų bažnyčiaus idėjai te pritarė tik legatas Zenonas. Martinas V ėmė jai prieštarauti ir vis griežčiau spaudė Vytautą nutraukti susitarimą su čekais. Buvo raginamas paveikti Vytautą ir jo gailą, o Gniezno arkivyskupas gavo nurodymus netaikyti bažnytinės bausmes. Vokietijos kurfiurstai dar 1422 metų vasarą sutartinai pareikalavo, kad Zigmantas Kaributaitis būtų atšauktas iš Čekijos. 1422 metų lapkritį Martinas V oficialiai liepė Vytautui tai padaryti per du mėnesius, grasindamas jį atskirti nuo bažnyčios ir paskelbė kryžiaus žygį. Zigmanto Kaributaičio pozicijos Čekijoje 1422 metų pabaigoje visiškai pašlėjo visą tai rodė, kad Čekijos saustas Vytautui kainuotų per brangiai. Vytauto sąjunga su husitais jau subrandino savo vaisius. Zigmantas Liuksemburgas buvo priverstas sušvelninti savo poziciją Lietuvos atžvilgių ir ieškoti su ją ryšių. Tai Vytautui buvo be nesvarbiausia. Jis pritarė Lenkijos ir Vengrijos dignitorių susitarimui Kesmarke, kuris patvirtino 1412 metų Liubovlės sutartį, įvykusiam 1422 metų lapkričio pabaigoje ir numačiusiam sušaukti valdovų susitikimą kitais metais. 1423 metų kovo pabaigoje Jogaila ir Zigmantas Luksemburgas iš tikrųjų susitiko Kesmarke. Vytautas pasiuntė tik savo įgaliotinius, padolės seniūną Jurgį Gedgaudą ir sekretorių Mikalojų Sepienskį. Kovo 30 dienos sutartis buvo sudaryta. Zigmantas Liuksemburgas faktiškai pripažino Melno taiką, Jogaila nebereikalavo iš vokiečių ordino nebaigtos mokėti kontribucijos, jo ir Vytauto vardu buvo paskeltas Zigmanto Kaributaičio atšaukimas iš Čekijos. Kesmarko sutartimi – Vytautas nutraukė santykius su Husitinė Čekija ir išgavo tarptautinį žemaitijos pripažinimą Lietuvai. Už tai jis užmokėjo čekų sostų, bet šią kainą jis pats tyčia ir sukūrė, kad turėtų kuo išreikalauti Vokietijos nuolaidų dėl Lietuvos sienų. Iš esmės, parama čekams te buvo Vytauto politinis vengis dėl žemaitijos. Sutartos jo sienos nebuvo geriausios, bet svarbiausia dalyką Vytautas pasiekė. Lietuva – ilgam laikui užsitikrino ramų vakarų pasienį. Nors 1420-1422 metų kovoje prieš vokiečių ordiną ir Čekijos karūnos byloje Vytautas sutartinai veikė su jo gaila, jo padėtis ir laikysena jau buvo kitokia negu 15 amžiaus antrą dešimtmetį. Jas diktavo jau skaičiavimas, o ne būtinybė. Sąjunga su husitais buvo žaidimas su ugnimi, bet Vytautas pasirodė esas geras žaidėjas ir sugebėjau jam parankių laikų šį žaidimą nutraukti. Kai čekai jam tapo nebereikalingi, jis širkščiai atstumė taurininkų pasiuntinius, atvykusius pas jį 1424 metų balandį ir demonstratyviai dėjusi ištikimų katalikų nenorinčių bendrauti su eretikais. 1424 metų pavasarį Lietuvos ir Lenkijos valdovai, bajorai ir miestai – paskelbė deklaratyvę sąjungą nukreiptą prieš husitus. Popiežiui nuraminti, į Čekiją buvo siunčiami grasinantys laiškai, bet į kryžiaus žygius prieš juos nepajudėjo ne vienas Lietuvos karys. Zigmantui Kaributaičiu asmeninė iniciatyva 1424 metų birželį vėl atvykus į Čekiją, jo gaila ir Vytautas griežtai nuo jo atsiribojo. Jau nuo antro ir trečio dešimtmečio sandūros Vytauto pozicijos Lenkijoje pradėjo silpnėti, nes jo įtaka varžė Lenkų diduomenę. Ypač jam priešinosi šafransų grupė ir vis labiau ją nurungiantis Bignevas Olesnickis. Vytautui pavyko sutrukdyti šiam dvasininkui tapti Gniezno arkivyskupu, bet Zbignevas 1423 metais gavo beveik lygią vertę Krokovos vyskupo mitrą. Lietuvai šis procesas turėjo prieštaringą reikšmę. Jos valdovų įtaka kartu buvo ir jos įtaka. Kita vertus, asmeninių Vytauto interesų apimties sumažėjimas vertė į labiau atsižvelgti kaip tik į Lietuvos valstybės interesus. Tokie žmonės kaip Manvydai, Valimantaičiai, Goštautai, Gedgaudai, bendraudami aukštų tarptautiniu lygiu, juos užsienio pasiuntiniai apdovanodavo kaip ir valdovus, atitinkamų lygių suvokė ir politinės realijas – tarp jų ir lietuvių tautą bei Lietuvos valstybę. Būtent trečią dešimtmetį aktuose atsirado teisinė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos savoka. Stambiai bajorai tarnybą valdovų jau ėmė suprasti kaip vietų valstybėje užėmimą, o pačią valstybę pradėjo suvokti kaip savo interesų įkūnimo erdvę. Didžiąją Lietuvos kunigaikštyje supant erdvė darėsi jų politinės veiklos arena – o ne vien sienų plėtimo ar gynimo frontu. Vytautas siekė susigiminiuoti su savo kaimynais ir apsupti savo valstybę tokių valdovų žemėmis. Didžiojo Maskvos kunigaikščio žmona buvo jo duktė Zofija, 1425 metais mirus jos vyrui tapusi nepilnamečio sūnaus Baziliaus antrojo globėja. Tverę valdė miręs 1425 metais jo seserinas Aleksandras, sekdamas dar savo tėvų, orientavęsis į Lietuvą. Vytauto seserį Rimgailę buvo vedęs Moldavijos kunigaikštis Aleksandras Gerasis, bet 1421 metais su jais įsiskyrė. 1422 metais Vytautas įpiršo jo gailai – mirus jų trečiai žmonai Elžbietai, savo giminaitę Zofiją. Ji buvo Jono Algimantaičio Alšiniškio sūnaus Andriaus duktė. Mozūrijos kunigaištis buvo vedęs Vytauto seserį Danutę Oną. Taip susiklaustė Vytauto kaip reikšmingų dinasto ryšiai. Faktiškai jis reiškėsi jau kaip vidurio Europos pakraščio dinastas. Šiaip ar taip, atkūręs gerus santykius su Zigmantu Liuksemburgu, Vytautas pasiekė vidurio Europoje tokią padėtį, kurios dar nebuvo pasiekęs joks Lietuvos valdovas. Nors ir būdama Lenkijos šešėlyje, Lietuva įsitraukė į politinį Europos gyvenimą. Šie poslinkiai keitė Lietuvos politikos prioritetus. Ji galėjo lygustai nebesiblaškyti tarp rytų ir vakarų dėmesio sukoncentravimas į pastaruosius nebegrėsi pozicijų praradimų priešingoje pusėje. Nepanaudojant visų pastangų, buvo galima rytuose išlaikyti gana aktyvę padėtį. Pskovas laikėsi sudarytos sutarties tarp jo, Lietuvos ir Livonijos ordinų. Naugardas linko į Maskvą, bet kartu ir sviravo. 1422 metų pirmoje pusėje Vytautas susitiko su savo dukterimis Zofija ir metropolitu Potijumi, Pasiekto kompromiso pasiekmės nedidelė maskviečių ir tveriečių parama 1422 metų bado kare ir Maskvaus statytinio kunigaikščio atšaukimas iš Pskovo. Tai leido padidinti spaudimą Pskovui, siekusiam gerai sugyventi ir su Lietuva, ir su Livonijos ordinu. Pskoviečiai dar 1421 metais siuntė pasiuntinius pas Vytautą, bet jis jų nepriėmė. 1422 metais jie prašė tarpininkauti Maskvą, tačiau Bazilius pirmasis to imtis nesiryžų. Net nešiai sėkmės ir Pskovo posadniko atvykimas pas Vytautą 1423 metais. Naudodamasis pskoviečių puolimais prieš Livonijos ordino neremamą Tartų vyskupą, Vytautas ruošėsi prieš juos pradėti karą. Skoviečiai tikėjusi Maskvos paramos, bet 1425 metų pradžioje mirus Baziliui I turėjo kreiptis į Naugardą. Negavę ir jo garantijų, jie vėl pasiuntė delegaciją į Lietuvą, bet vėl buvo Vytauto atstumti. Vytautas neskubėjo pulti Pskovo, laukdamas patogesnės progos, nes maža respublika jam ypatingai netrukdė. Tuo tarpu Žento mirtis padarė jį dukters ir anūko globėjų Maskvoje – ir tai žinoma labai sustiprino Lietuvos įtaką Rusijai. Jos vasalai save pripažino Rezanės ir Pransko kunigaikščiai. 1424 metais Totorių Hanui Kudaidatui užpuolus Maskvos vasalinę Odojovo kunigaikštyje, ją apgynė parankiniai Vytauto kunigaikščiai. Odojovas pripažino Lietuvos viršenybę. Aukso ordoje suskilusioje tarp kelių Hanų – Nuo 1424 metų stiprią padėtį užėmė Vytauto remiamas Mahometas. Vakaruose po susitarimo su Zigmantu Liuksemburgu labiausiai reikėjo tvirtai sureguliuoti sieną su Vokiečių ordinu. 1423 m. gegužės viduryje įvykusiame Veliuonaus susitikime Vytautui pavyko atremti Vokiečių ordino atstovų siekius perduoti Melno sutartį patvirtinti popiežiui ar Vokietijos imperatoriui. Tačiau ji nebuvo žanspauduota, spauduota, nors kai kas buvo sutarta dėl sienų, bei numatytas tolesnis įgaliotinių susitikimas. Darybos dėl sienų patikslinimo užsitėsė, bet Vytauto remiamam jo gailai 1424 metais birželio 7 dieną Niešavoje pavyko apsikeisti patvirtintais Melno sutarties dokumentais. Pasiekęs esminius tikslus, Vytautas dabar jau gana bejingai vertino konkrečią sienų topografiją. Kryžiuočių vaitas dar gyveno palangoje ir įsikraustė iš jos tik 1427 metais ar kiek anksčiau ir padarė tai labiausiai spaudžiamas vietinių žemaičių. Šiek tiek pasikeitusi Vytauto požiūrį lėmė lėtas, bet sistemingas atnaujinimas politikos, kadaise atvedusios į Salino sutartį, nors dabar jau nebebuvo aukojama žemaityje. Taigi iškilo gerų santykių su vokiečių ordinu ir Vokietijos imperatoriumi prioritetas posūkį nuo sparčiai stiprėjančios Lenkijos į palaidų politinių Vokietijos struktūrų pusę, Vytautas darė kantriai ir atsargiai, nekartą iškesdamas nepalankius vokiečių ordino veiksmus. 1425 m. pavasarį Paulius Rusdorfas atsisakė paremti numatomus Lietuvos veiksmus prieš Pskovą. Sienos nustatymas prie Klaipėdus susitrukdė. 1425 m. gruodį Jogaila ir Vytautas Gardinė susitarė tik dėl abiejų pusių arbitrų sienoms nustatyti paskirimų. 1426 metais pagaliau buvo nustatyta šiaurinė Lietuvos siena su Livanija. Nors pastarai buvo pripažinta senosios kuršių keklio žemės šiaurinė dalis ir pietinis žiemgalus pakraštys, bet prie jūros siena buvo išvesta šventosios upe. 1426 metų pabaigoje Martynės V pavedė Vytauto globą į Rygos arkivyskupą. 1424 metais gimus jo gailo sūnui Vladislovui, Vytautas buvo įtrauktas į jo globėjų skaičių, o 1425 metais jo gailą išgaunant ištikimybės priesaikas iš Lenkijos žemių ir miestų, didelė jų dalis pripažino šį Vytauto statusą. Visu tuo – Buvo pripažįstamas ir Lietuvos balsas Lenkijos karaliaus rinkimo procedūroje. Nors 1413 metų Horodlės sutarties akte tai ir buvo nutylėta. Pasinaudodamas dar išsaugotą įtaką Lenkijoje ir norėdamas įsiteikti vokiečių ordinui, Vytautas palaikė pastarojo pretenzijas jasantį pasienyje Liubičo malūną. Tuo atveju, jei Lenkai dėl jų nenusileistų, didysis Lietuvos kunigaikštis 1426 metų sausio mėnesį buvo numatęs kryžiuočiams kompensaciją palangos pajūrį. Šiuo atveju jo gaila pasirodė labiau toleregis už savo vieną kryptimį įsismaginusi pusbrolį. Kaip suzerenas jis vetavo šį Vytauto pažadą, įsaugodamas Lietuvai tą nedidelį jūros kranto ruoželį. Tačiau Vytauto spaudimas padarė savo – 1426 metais gegužės mėnesį Lenkai dėl Liubičio nusileido. Laipsniškas sienų sutvarkymas vakaruose leido Vytautui imtis atidėtų žygių rytuose. 1426 metų vidurvasarį lietuviai remiami Lenkų čekų riterių užpuolė Pskovą. Kariuomenė buvo gerai paruošta, turėjo artileriją ir akmensvaidas – Tačiau nepaisant to, atkakliai ginamų pskovėnų pilių paimti nepavyko. Vis dėlto kraštas buvo labai apiplėštas ir išvaryta daug belaisvių. Tarbininkaujant Maskvai rūpiučio 25 dieną buvo sudaryta taika. Pskovas sumokėjo tūkstančio rublių kontribuciją ir 1427 metais kovo mėnesį už 450 rublių išpirko belaisvius. Šie pinigai nepadengė karo išlaidų, bet kažkuriam laikui susilpnino Pskovo orientaciją į Maskvą. Respublikai įsipareigojo niekam netalkinti prieš Lietuvą.